Quelcae informoe pri la Brasila indianoi. Tria parto. En la reteio de la menciita Narcia Fondajo pri la indianoi, Funai, legeblas que la nombro de Brasila indianoi ciam malpliigis ecte la IARO 1500, ciam Brasilo estis malcovrita, gis la jaro 1970, cae que multae popoloi forpereis tabelo montras che in 1500 vivis proximume 3 milionoi da indianoi in la territorio che poste igis Brasilo, cae che in 1957 restis nur 70 mil. Poste la nombro crescis, tiel che in 1980 jam vivis 210 mil indianoi in citio lando, in 1995 330 mil, ca in 2010 prescau 820 mil. In tiu iaro, io mette pli ol 500 mil el ili vivis in campare regionoi, la aliae in urbae zonoi. In ciuvi 26 Brasilae statoi ca in la federazia districto loggias indianoi. Ila appartenas al uno el 35 etnioi. Ancora estas parolatai ducent septe quar lingvoi. Lau la censo de dumildec, circa 17,5% de la indianoi ne parolas la nazian lingvon, la portugalan. En reteo de la Noroo, ne registara organizajo, Survival, la ununura organizo quio defendas la indigena in popolo in la tuta mondo, trovigas jena informoi. In Brasilo vivas nun circa 900 mil indianoi en proximume 305 popoloi. Ili estas 0,4% de la tuta Brasila in logiantaro. Con 51 mil membroi, la Guaranioi estas la plei granda indigena popolo in Brasilo. In Amazonio, la plei granda popolo estas la Ticunaoi, circa quardec mil annoi. La plei malgranda etnio consistas el nur uno homo, qui loggias in pezzo de arbaro in occidenta Amazonio cae evitas io in ein contactoin. In la Brasila Amazonio vivas la plei granda nombro de necontactitae popolo in la mondo. La Brasila agenteo pri indigenoi funae taxas che in la pluv arbaro eble vivas cent diae gruppoi, cae che la plei alta concentrigio trovigas in la valo Javari, cie vivas circa du mil necontactitae indianoi. Necontactitae signifas che ili vivas tutte isolitae, che gis nun ninio contactis ilim, quancam plei parte onestias pli ilia existo. Ecte 1900 octec sep funae hava specialan sektion, cio pritractas necontactita in popoloin. Gi intensas contacti tio in gruppo nur se ilia postvivado estas in dangero. Al FUNAI provas fixi la limoin de la areioi de tioi grupoi cae protecti ilin contrao intrudantoi. Gis nun, la Brasila registaro creis 690 indigenaen territorioin, prescao ciui in Amazonio, ciui ocupas circo 13% de la tuta lando. En alia reteo, la nombroi montritai in la lasta alineo iomete differenzas. Lau la Brasila Instituto Socioambiental, Soci Media Instituto, existas 723 indianae territorioi qui occupas dec tri como hoc procentoi de la tuta areo de Brasilo. Tio estas, dec tri como hoc procentoi de la lando estas a la indianoi. Dec tri como hoc procentoi signifas pli ol 1 miliono cent septe quar mil quadratai kilometroi. Tio correspondas al pli ol duoblo de Francio la plei granda occident Europa lando. Imagu, nur mal pli ol quatcent mil indianoi ocupas in Brasilo areion de du Francioi. Pli giuste, tia colossa areo esas reservita al mal pli ol quatcent mil indianoi.